ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للبشرية أجمعين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين Bugün Selefi Salihin Akidesi dersine devam ediyoruz. Onda da 11. asıldaydık. Adep ve ahlak yöntemi. Ehli sünnetin adep ve ahlak yöntemi. Orada da 14. dersteyiz. Dedik ki adab ve ahlak çok önemlidir. Çünkü ehli sünnetin kimliğidir. Bütün peygamberlerin diş görüntüsüdür. Onunla İslam'a davet ederler. Yani her peygamberin olması olması nedir? Ahlakıdır. Ahlak Allah subhanehu ve teala peygamberleri önce ahlakla eğitir, yetiştirir. Ondan sonra nübüvvet gelir onlara. Bütün peygamberler bi'set gelmeden onlara, nübüvvet gelmeden onlara önce Allah onları kurmuştur. Velev ki cahiliyet döneminde olsa bile. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 sene nübüvvetten önce sadıkul emin diyorlar ona. Bu ad her çeşe verilmez. Her çeşe de nesip olmaz. Ama icmaen Mekke ehli icma etmişler. İyileri kötüleri Muhammed yüksek ahlaklıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yüksek ahlaklıdır. Sadıkul emin demişler. Sadık nedir? Sadakatli, sıdık sahibidir. Bu da ahlakın zirvetidir. Emin nedir? Amanetçidir yani. Her şeyler her şeyde emindir. Ondan dolayı bütün peygamberlerin kimliği böyledir. Biz de mükellefiz peygamberlere uymakla. Davet edemeyiz. Önce nübüvvet ahlakını canlandırması. Onun için üzerine basa basa diyoruz selef alimlerimiz dört imam ve onlardan onların uzantıları her zaman ahlak meselesini akide babına sokmuşlardır. Neden? Çünkü paket içiye ayrılıyor. Fıkıh akide bir taraf, ahlak bir taraf. Ahlak olmadan fıkıh akideye de davet edemezsin kimseyi. Kimse de seni dinlemez. Kendin bile itikadi fıkhı canlandıramasın, eğer adab ahlak yöntemi olmasa. Onun için bir Müslümanın olmasa olmazıdır. Hatta Akide ne kadar önemliyse itikad meselesi ahlak ondan az değil. Öncelik itikad ise de ama alimler diyorlar ahlak itikatla paralel gitmesi lazım. İkisi beraber gitmesi lazım. Çünkü hepsi paketin içinde olduğu için hepsini beraber götürmemiz lazım. Evet. Bizim Selefi Salih'in kitabında paragraf paragraf muellif yazmıştır. Şimdi bugünkü paragraf bakacağız nedir? Onun üzerinde durarız inşallah. Eyüp kardeş okusun bugünkü paragrafı. Ehl-i sünnetin süsü, üstün ahlak, güzel söz ve amellerdir. Onlar birbirlerini severler, Birbirlerine merhamet ederler ve birbirlerinin kusurlarını örterler. Dostluklarını ve düşmanlıklarını yalnızca dini esaslara yaparlar. İnsanlar içerisinde en güzel ahlaka sahip olanlar Allah'a itaat ve ibadet etmek suretiyle nefislerini arındırmaya en fazla özen gösterenler onlardır. Onlar insanların ahlak, hal, hareket ve davranış yönünden en mükemmel olanlarıdır. Sadece hayır konuşurlar ve insanlara faydalı olacak konulardan söz ederler. Özetle onlar insanlar içerisinde Nebi ve Rasullerden sonra allah Teala'nın en üstün ve en seçkin kulları ve dostlarıdır. Onların itikat ve ahlaklarının belirgin bir özelliği de farklı zaman ve mekan koşullarına rağmen bu meziyetlerde birbirlerine zıt düşmemeleridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler arasında imanı en mükemmel olanlar, ahlakı en güzel olanlardır. Diğer bir hadiste şüphesiz aranızda benim en sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın olacak kimseler ahlakı en güzel olanlarınızdır. Diğer bir hadiste ise mizana konulacak amellerin içinde güzel ahlaktan daha ağır hiçbir şey yoktur. Şüphesiz güzel ahlak sahibi bu ahlakı sayesinde nafile oruç tutan ve nafile namaz kılan kimsenin mertebesine ulaşır. Evet bu paragraf önemli paragraflardan birisidir. Hatta 11. asrın özetidir. Zaten en sonudur. Bu, bu ders bugün de 11. asrın paragrafların sonudur. Bundan sonra müellif Selefi Salih'in ahlaklarını teker teker açıklıyor. Paragraf paragraf bugün sonudur. Bu da paketin sonudur. Ne diyor? Ne üzerinde durdu bu paket? Bu paragraf ahlak üzerine. Güzel ahlak. Hadisleri duyduk. Buna kadar bir sorun yoktur. Ama bunda bir şey var. Bir mesele var. Bir püf noktası var. Müellif buna çok güzel bir şekilde vurgu yapmıştır. O da diyordur ki insanların he, en hayırlileridir. Bir de peygamberlerin uzantılarıdır. Onları temsil ediyorlar. Şimdi biz dedik ki peygamberler insanlara örnektir. Peygamberlerin varisleri kimlerdir? Alimlerdir. O zaman mirasın miras hem ilimdir hem pratiktir. Ahlak nedir? Hem teoridir hem pratiktir. İşte miras da demek ki e, ahlak da mirastan dahildir. Mirasa dahildir. Peygamberlerin mirasından nedir? Ahlakı ehli sünnet alır, onu canlandırır. Kısacası ehli sünnet nedir? Bir örnektir. İnsanlara bir örnektir. Neden? Çünkü peygamberler dedik biz. Peygamberler her zaman insanlara bir örnektir. Allah subhanehu teala peygamberleri insanlar için örnek göndermiştir. Peygamberler hem ilim getiriyorlar, tebliğ ediyorlar hem de o ilmi kendileri canlandırıyorlar. O zaman ne oluyorlar? Bizim için örnekler oluyorlar. İşte ehli sünnet de insanlar için örnektiler. Ondan dolayı Hazreti Ayşe'den sordular. Resulullah'ın ahlakı nasıl iyidir? Dedi kâne hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an ahlakıdır. Yani canlı Kur'an yer üzerinde yürüyor. Kur'an'ı temsil ediyor. Yani Yürüyüşünde Kur'an'dır. Oturuşu Kur'an'dır. Yemek yemesi Kur'an'dır. Kur'an'ın neyidir? Kur'an'ın emirdir. Kur'an nedir? Emirdir, yasaktır. Onları canlandırıyor. Bunu demek istedi anamız. Radıyallahu anh. Onun için İslam'da ahlak çok önemli bir meseledir. Ahlak nedir? Terim olarak bir insanın hal ve devrenişine ahlak değildir. Yani şimdi benim el hareketlerim, oturma şeklim, konuşma şeklim, ağzımdan çıkan laflar bu beni neyi, neyi temsil ediyor? Bu benim ahlakımı temsil ediyor. Ahlak budur. İyidir. Ahlak da amel gibidir. İkisi birbirine amel de bağlıdır bir amele. Amel de benim hareketlerimdir. Ama biz dedik ki terazi sadece amel tartar. Başka bir şey tartmaz. E ahlak da ameldir. Ondan dolayı gördük mü en sonda ne dedi Resulullah? Terazide en ağır şey ahlak masar. Amelde salih var, talih var. Güzel amel var, bozgun amel var. Hangisini terazi tartar? Salih ameli tartar. Salih amel nedir? Allah'ın emrini, emri deniyse o amel salihtir. Onun için Allah demiş ve beş vakit namaz kıl ben kılsam bu salih ameldir. Altını kendimden eklesem aynen namaz kılırsam bu terazi tartmaz bu altıncı. Tam tersine caza tartar yerine. E ben aynen bak orada diye onu tarttınız bunu tartmadınız. Birinci, o Allah'ın emriyle kılıyorsun bu salihtir. Onu kendin uydurdun bu talihtir. Bozuktur. Ondan dolayı ahlakın da salihi var seyyi var, kötüsü var. Güzel ahlak var, kötü ahlak var. Güzel ahlakı Allah emretmiştir. Kötü ahlakı Allah'ın düşmanı ve müminlerin düşmanı şeytan emretmiştir. Onun için bizim dersimiz bugün güzel ahlak dersidir. Kötü ahlak değil. Çünkü bizim metodumuz önce kimlik tespitidir. Biz İslamiyet'i öğreneceğiz. Sonra şeytanın dinini, diyanetini öğreniriz. O hatalara düşmeyelim. Şeytanın da ahlakı var, şeytanın da fıkhı var, şeytanın da itikadı var, şeytanın da matodu var. Bunları okumak zorundayız. Ama ne zaman? Biz kendimizi tanıdıktan sonra, işimizi bildik, püf noktamızı anladıktan sonra o zaman şeytanı ta okuruz. Neden? Hatta hataya düşmeyelim. Onun için bütün sahabeler Resulullah'tan bizi ne kurtarır onu e, e, soruyorlar. Bir tane sahaba var Resulullah'tan her zaman ne soruyordu? Şeytanın hut şeylerini soruyordu. Hilelerini soruyordu. O da Hüzeyfe'dir. Şer nedir ya Resulullah? Ne, ne, neden soruyorsun? Dedi ben soruyorum ki o şerri bilim içine düşmeyeyim. Bu ne zaman? Onun için sahabenin çoğu kimlik tespiti yapıyordu. Yani biz genelde mükellefiz. İslamiyetimizi bildiğimizde otomatik olarak bir ahlak, bir amel, bir söz önümüze çıktı. Bizim birikimimizde yoksa o deriz. O zaman bizden değil. Bunu otomatik olarak ortaya çıkar. Ama uzmanlık haletine gelmek için şeytanın adımlarını öğreneceğiz. Bize gelip sinsice işletmez. Evet demek ki bizim dersimiz bugün hüsnün huluk. En güzel ahlak. Müminin neyidir Süsüdür. Şimdi bir insan neyle süslenir? Güzel elbise girer, parfüm vurar, saçını tarar, düzenler. He? Bu süsüdür. Böyle baksan adamı o çok temiz. Buradan adama değer veririz. Bu diyersin bu adam düzgün bir adamdır. Aklı selimdir. Ciminden, kuşamından bellidir bu adam muhteremdir. Ama bir adam geldi. Cimi, acayip, satır, şemaylı. Buna, ona göre dış görüntüsüne göre ne verirsin? Bu dış görüntüsü de İslam'da ahlaktandır işte. Ahlak müminin neyidir? Kimliğidir. Ama güzel ahlak. Hüsnül huluk. Hadiste geçtiği gibi. Allah subhanehu ve teala güzel ahlakın fazileti çok büyüktür bir üç tane hadis Eyüp kardeşimiz okudu metinde Ama biz biraz daha fazla hadisler okuruz Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara da bakacağız. Şimdi hüsnün huluk çok güzel bir meseledir. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçtiği gibi benim meclisime kıyamet günü en yakınınız en güzel ahlakınızdır. Terazide en ağır basan amel nedir? Güzel ahlaktır. Allahu Teala ne diyor? Kalem suresi dördüncü ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği kul, en sevdiği nebi, peygamber, elçi, resul. Ne diyor ona? Ve inneke le'ala hulukin azim. Sen üstün, azim bir ahlak üzeresin. Övür. En sevgili kulunu en yüce şeyle övüyor Allah subhanahu teala. Neyle övüyor? O da en yücesi nedir? Güzel ahlak. Güzel ahlak seni ne yapar? Hakiki kul yapar. Hiçbir zaman bir evliyaullah, bir Rabbani kul güzel ahlaksız olmaz. Delil peygamberler. Güzel ahlak sahibi olmayan evliyaullah olmaz. Allah'ın has adamı olmaz, cennet ehli olmaz. İmkanı yoktur. Onun için bazı alimler var. Görüyorsun ilmi bol ama ahlakı zayıf olduğu için bakıyorsun cennet ehli kokusu yoktur onda. Rabbanilik yoktur onda. Yani de sözünde bereket yoktur. İşte güzel ahlaktan fazileti ne kadar büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi مَا مِنْ شَيْءٍ اَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنُ الْخُلُقُ Hüsnü huluk güzel ahlaktan terazide ağır şey yoktur. Diğer hadiste Ela uhbirukum bi ahabbukum ileyye ve akrabukum minni meclisen yevmel kıyame en yakınınız en bana sev, sevimli ve yakın olan kıyamet günde size haber verim kimdir? Kimdir ya Resulallah? Hemen öğrensiler ki onu o sıfatı üstlensiler. Ehsenukum hulukan. En güzel ahlakınızdır. O zaman bu kadar güzel ise biz ne yapacağız? Ahlak nedir? Buna sarılalım ki biz de Resulullah'ın meclisinde olalım. Resulullah'ın meclisi ne demektir? Yok cennette olanım neresi olsa olsun. Hayır himmet yüksek olacak. Cennetin de zirveti var. Rahman'ın arşının altı Firdevs-i Ale'dir. Resulullah'ın meclisi oradadır. Kim var orada? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, evliyaullahlar, güzel ahlaklılar. Ne mutlu o mümine, o kula, o mecliste olur. Allah hepimizi ve dedelerimizi ve bütün Müslümanı o meclisen aile Ondan dolayı güzel ahlakı almak, kazanmak altından, gümüşten daha değerlidir. Gecemizi, gündüzümüzü para koşturuyoruz kazanmak için. Ama parayla ne alıyoruz? Geçici şeyleri alıyoruz güzel ahlaklarını alıyoruz, kalıcı hayatımızı alıyoruz. Hangisi daha değerlidir? Güzel ahlakı ticaretini yapmak yoksa altın, gümüşün ticaretini yapmak. Euro doların ticaretini yapmak. Ha? Hangisi daha güzeldir? Güzel ahlak. Güzel ahlak ebedi olarak bizi kazandırıyor. Ne kazandırıyor? Ebedi olarak mutlu bir hayat ebedi olarak mutlu bir şato, şatolar, ebedi olarak mutlu kadınlar, arabalar, haşemler, kademler, cennetler, villeler, köşkler, ha? adalar ne dersen cennette var. Ama burada kazanıyorsun. Evet çok zenginler var adaları bile var. Ama ne oluyor? Çok çok 50-60 sene yaşıyor. Ondan sonra ne oluyor? Boşa gidiyor. Hatta 60 sene de tam keyfini çıkartmıyor. Cenzlik bir kuş gibidir. Hemen tırır uçar gider. Çok azdır. Ondan sonra ay hastayım, ay bilmem neyim. Ye o güzel yemeklerin de tadını almaz. 50'den sonra hayatın şeyi çöküyor. Çöküşe gidiyor. Evet. İşte bir hadiste Bukhari Müslim müttefekun aleyhi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ennasu ma'adun kema'adinil fızzati ve zeheb. Diyor insanlar maden gibidirler. Aynen altın gümüş gibidirler. Ne demek istiyor? Yani şimdi yer üzerinde malzeme çok. Altın var, gümüş var, demir var, bakır var, alüminyum var. Bunlar hepsi farklı farklıdır. Değerleri de farklıdır. İnsanlar da böyledir. Çeşit çeşitler. Resulullah insanları altın gümüşe benzetiyor. Hiyaruhum fil cahiliyeti hiyaruhum fil islami ida fakihu. En iyileri o insanların ha? cahiliyette bile iyi madenleri iyiyse İslamiyette de iyi olur eğer İslamiyeti iyi anlayıp canlandırsalar. Yani bakıyorsun adam ehli dünyadır. Ya Musulun gayrimüslimdir. Ama madeni nedir? Asildir. Bakıyorsun adam ahlak sahibidir, yalanı yoktur. Velev ki kafirdir, velev ki ehli dünyadır. Ama o Müslümana gelse İslamiyet'i de anlasa onu canlandırsa ne olur? He? İslam'da da en iyileri olur. Ki bunu da kimler yaptı? Sahabe-i kiram. Sahabe-i kiram cahiliyette de vardılar. Ama Müslüman oldular. Fıkh ettiler, İslamiyet'in oldular. Yer üzerinin gözdesi oldular. Sonra hadis devam ediyor. Vel ervahu cunudun mucennede. Rühler aynen görevlenmiş asker gibidirler. Ma ta'arafe minha etelef ve ma tenakara minha Kim kimiyle hoşnut olur? Uyum sağlayanlar. Kim kimiyle uyum sağlamasa o ondan uzak olur. Bak şimdi bir insan güzel ahlaklıysa ne olur? güzel ahlaklı toplumla kalkar oturur. Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi celisus salih ve celisus su. Güzel toplumla kötü toplum aynen parfüm satanla demirciye benzer. Biri güzel kokar, o birisi çirkin kokar. Ruhler de öyledir. Bazen bir, bir arkadaşı ilk sefer görürsün, için onu seviyor. Neden? Çünkü onun da madeni senin madeninle uyum sağladı. Tabi e, bazı alimler diyorlar ki bu hadiste aynı zamanda ruhler misak Allah yarattığında ruhleri babamızın belinden aldığında misak alanında orada birbirlerini görmüşler. Onun için bazen bir insanı görersin sanki bundan önce görmüşsün onu. O misak aleminde görmüşsün. Çünkü aynen taburdaydınız. Aynen zümredeydiniz. Müminler zümresinde bir günde oradasın, cennette de orada olursun. Evet. Allah hepimize ehli cennet eylesin. Ondan dolayı ahlakın en güzeli en büyük sermayedir. Onu biz tahsil etmeye ne yapacağız? Çaba göstereceğiz. Bunda da nereden alırız ahlakın en güzelini? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'den. Seyyidimizden, peygamberimizden, mürşidimizden, kaidimizden, liderimizden, önderimizden, imamımızdan. Nereden onu koydu? Allah subhanehu ve teala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Resulullah'ta en güzel örnek var. Biz kimiz? Cevap veriyor. Limen kâne yercullâha vel yevmel âhir. Kim Allah Allah'ı umid ediyorsa, Allah'ı istiyorsa ve ahiret gününü hesaba katıyorsa. Hesap nedir? Ahiret gününün hesabı nedir? Ana terazi var. Terazi hesaba katıyorsun. Ne var? Ve zekerallaha ketira. Allah'ı da çok hatırlayan. Yani ahlaktan zikir birbirine bağlıdır. En güzel ahlaklı diliyle de ahlakını canlandırır. Ağzından Allah'ın zikri düşmez. Bir müminin, bir kulun Allah'ın zikri ağzından düşmese ne olur? Hiç kötü laf söyler mi ağzında? Söyleyemez. İstese de söyleyemez. Allah'ın zikri ona ne olur? Engel olur. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanehu teala bir ayette Araf surasında ne diyor? Huzul afve ve emur bil ufi. Afu nedir? Huzul afve. Afu nedir? Affetmeyi her zaman asas tut kendine. Affetmeyi asas yap. Ve'rid anil cahilin. Cahiliyetten de yüz çevir. Yüz çevirmek nedir? Yani yolunuz 180 derece ayrılsın. Cahiliyetten sen paralel de değil, ortak noktanız hiç olmaz. İ'raz nedir? Böyle enini vermek ona. Ürzdan alınmıştır. Tul, boyu, ürz endir. Yani enini çevir ona, ters düş onu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimiz olur. Biz Ahmet'ten, Mahmut'ten itika, e, güzel ahlakımızı almalıyız. Kimden alırız? Resulullah'tan. Ha Ahmet Mahmud güzel ahlakı Resulullah'tan naklediyorsa başımızın üzerinde yeri var. Güzel ahlak Eflatun'dan alınmaz. Sukrat'tan alınmaz. Lilin'den alınmaz. Kimden alınır? Eğitimcilerden alınmaz. Abdel'den alınmaz. Bilmem ne tasavvufçudan alınmaz. Bilmem ne ve evliyaullah Adını koymuşlar ondan alınmaz. Nereden alınır? Resulullah dört imam bunların izinden gidenler. Eğer bunların izinden giden Evliyaullahlar var ise, ehli tasavvuf var ise bunlardan da alınır. Onun için her kitap ahlak konusunda biz ne yaparız ona? Tartacağız. Sözleri kitaplarda Allah ve Resul'ün ölçüsündeyse o bizim için nedir? Olması olmazdır. Eğer değilse ne yapacağız? Uzak duracağız. Onun için İslam'da çok kitap var. Ahlakla ilgili ilakası yoktur. Alimler bunu yasaklamışlardır. Ama hangi kitap Kur'an sünnetten gelmiş, dört imamın ışığındadır, onlara biz dört elimizden sarılmamız lazım. Resulullah bizim için örnektir kütüb sittede imamların hayatında kitaplarında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı bize aktarılmıştır. Onun haricinde müfekkirdir, mütefekkirdir, feylesüftür, düşünce adamıdır, fikir adamıdır. Böyle kitap yazmış, felsefe yazmış, ahlak yazmış bizim için bir şey yazmaz. Ne yazar? Resulullah'ın ahlak. Ona hüsnül huluk diyorlar. Terazide o ağır basar. O larçı risklidir. Yerine göre günahını agreder. Biz hüsnül huluk alırız. Eydir Resulullah niye hüsnül huluktur? Çünkü Allah Teala onu uydu. Ne dedi? İnne e, ve inneke leala hulukin azim. Yüksek ahlak üzerinesin. Onun için biz ne yapacağız? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını alıp onun ahlakını örnek alacağız. İyidir biz şimdi hüsnü huluk dedik. Müslümanın dış görüntüsüdür. Ahlakı yüksek olması lazım. Burada dedik kimi örnek alacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ahlak, güzel ahlak nedir? İnsanın dedik devrenişidir. Biz de gelip Resulullah'a örnek almak için tabi Resulullah'ın ahlakını okumak için ciltler kitaplar yazılmıştır bir dersten biz bunu sıkıştıramayız. Ama kalem üçleri ana çizgilerini biz söyleyeceğiz. Ondan sonra bizim üzerimize düşen bu türlü kitapları alıp okuyup Resulullah'ın ahlakını ondan sonra pratiğe dökeceğiz. Pratiğe dökmek de kolay değil. Nefis mücadelesi girer devreye. Şeytan girer devreye. Elimizden tutan bir hoca da lazım bize ki ahlakı öğretsin. Nasıl uygulanır, nasıl olur? Destek olsun bize. Çünkü bazı şeyler okumaktan, teoriden olmuyor, pratikten görmen lazım. Evet. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hüsnü hulukuna baksak. Tabi hüsnü hulukunu bize kim aktarıyor? Resulullah'ın yen sözünden alıyoruz. Yen de fiilinden alıyoruz. Fiilini bize kim aktarıyor? Sözü Resulullah'ın ashab-ı kiram aktarıyor bize. Resulullah'ın sözüdür bu hadistir. Fiilini de bize ashab-ı kiram aktarıyor yine. allah Teala de Resulullah'ı ayette övdü. Dedi sen yüksek ahlak üzerindesin. Hazret Ayşe anamız da radıyallahu anh'a ne dedi? Canlı Kur'an'dır, yer üzerinde yürüyor. Evet, şimdi bakalım Abdullah İbni Umru İbn As radıyallahu anhuma. Diyor ki Lem yekun en nebi sallallahu aleyhi ve sellem fahişen ve la mutefahhişen ve kana yekulu inne min khiyarikum ahsenukum ahlak. Diyor ki burada hem Resulullah'ın vasfını bize aktarıyor hem de sözünü aktarıyor. Abdullah bin Umar. Fakih sahabelerden birisidir. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne fahişidir ne mütefahhişidir. Fahiş nedir? Yani her şeyde dengeli. Haddi aşmayandır. Her şeyde mutlak. Her şeyde had neyse o hadde durarmış. Her şeyde ortaymış. وَلَا مُتَفَحِّشًا Fahişliği zahir değildir yani. Yani ne Haddi aşardır, Ne haddi aşanlara süserdir. O bir örneğidir. Ve ne derdir? Sizin en iyiniz en güzel ahlaklığınızdır. Yani ashab-ı kirama diyor sizin en iyiniz en güzel ahlaklınızdır. Ona göre tartın kendiniz. Ashab-ı kiram da yarışa geçiyordu. Hangisi Resulullah'ın gözünden iyi olsun? Ahlaklarının ne yapıyorlar? Kontrol ediyorlar. Enes İbn Malik radıyallahu anhu Resulullah'ın hizmetçisi 10 sene Resulullah'a hizmet etti. En son ölen sahabelerden birisidir. Diyor ki Hedemtun nebiyye e, sallallahu aleyhi ve sellem aşru sinine 10 sene hizmet ettim Resulullah. 10 yaşındaydır. 20 yaşına kadar Resulullah'a hizmet etti Enes. Diyor ki فَمَا قَالَ لِي uffin Bir gün üf demedim ona. Ne kadar yüksek ahlaklıdır. Ki çocuk hata yapmaya her zaman nedir? Marrazdır. Bir günden uf demedi niye Enes bunu böyle yaptı? وَلَا لِمَا صَنَعْتِ Niye böyle yaptın hiç demedim ona. Mesela bir şey dedi bunu yap. Ben tersini yaptım. Ne uf dedim ona ne niye böyle yaptın demedi. Yani niye böyle yapmakta da bir şey yok. Soruyorsun. Ben sana böyle dedim. Niye böyle yaptın kardeşim? Böyle bu, bunu bile demedi. Ne kadar yüksek ahlaklıdır. Bunu kim naklediyor? On sene Resulullah'la yaşamış. Bu nedir? Resulullah'ın yüksek ahlakını gösteriyor. Ne kadar hüsnü hulukta neymiş? İmamdır. Biz de ne yapacağız? Bu hüsnü huluku kendimize alacağız. Eydir hüsnü huluktan Neler var? Pakete bakarım. Ahlak paketinde ne var? Teker teker Resulullah'ı her birisinden birer hadis, şer hadis alacağız. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem keremini, ikram, keramovu yani cömertliğini nasıl ikram sahibidir. Bu nedir? Ahlakın en önemli meselelerdendir. Biten nasıl birisinin ahlak sahibidir? Onun cömert olacak, ikram sahibi olacaktır. İnsanlara ağırladıkta sehi olacaktır. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu diyor ki Men su'ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem an şeyin kat fekale leh. Tabi hadis, önceki hadiste bu hadiste muttefakun aleyhi. Bukhari Müslim ittifak etmişler. Senedinde metninde. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene yani. Mutlak koyur onu men. Ne zaman Resul oldu? 23 sene hayatında. En şeyin bir şey ona sordular fekale la. Yok demedi. Ne kadar cömert. Yani belki e, bir tane gelse deseydi ya üzerindeki gönleyi vermene yok demezmiş. Kendini yoka Öğretmemiştir. Bu nedir? Bunu kim yapabilir? Bunu bir dene yapar ki dünya sıfırdır onun için. İşte bu keremin zirvetidir. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Safvan İbni Umayye Fetih Mekke'de Safvan deva hobisi vardır. Zengin iyidir. Babası Umayye bin Halaf. Fıraun'la haşvolunandır. Bu ümmetin Fıraun'udur. Ne yaptı? Halide karşı geldi. Kan döktü ki Resulullah kan dökmek istemiyordu. Esir aldılar onu getirdiler. Resulullah emniyet verdi ona. Dedi gelsin bir şey yapmam ona. Geldi Resulullah'tan yürüyor. Kafirdir. Bir vadi deve gördü. Ganimet alınmış. Bu kadar deva nedir diyor. Bunu kimin olay? Hayatta bu kadar deva görmemiş. Beğendin mi? Evet dedi. Senin olsun dedi. Dedi alay mı ediyorsun benimle ya Muhammed? Hayır dedi. Ben sana verdim onu. Nedir bu? Cömertliktir. Hemen Müslüman oldu. Safvan. Dedi bundan önce en düşmanım Muhammed'idir. Şimdi en sevgili kol Muhammed'dir benim için. Çünkü bu cömertliği peygamberden başka insan yapamaz. Ne kadar? Zirvet. Abdullah İbni Abbas diyor ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecvedun nâsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertidir. Cömert, Ondan cömert görmedik diyor. Ve ne zaman en çok cömert olurdu? Ramazanda. Ramazanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cömertliği Abdullah bin Abbas diyordu rihil mursele hızlı esen yel gibi olurdu. Nedir bu? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bereket ayıdır. Orada cebindeki elindeydir, elindeki sadakadadır. Kendisine bir şey yoktur. Asıl cömert budur tabi. E dedesi İbrahim aleyhisselam misafirler geldi melek, melekler yanına. Ne gitti getirdi? Eclin semin. Ecil nedir? Buzav. Buzavın da en olgunu. Yani bu ev sahibi için en sevdiği şeydir. Getirdi, ikram etti. Hazreti İbrahim de zayıfı, misafiri ikramda neydir? İmamidir. E bu da onun torunudur. Hepsi de Allah'ın neydir? Peygamberidir. Evet. Enes yine diyor ki مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem anil İslami şeyen illa ata. Kim istese Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem İslamlıkla ilgili bir mesele ille ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu verdi. Bir gün diyor ki bir adam geldi. فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَعَطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى فَاقَدَ Bu da İmam Müslim rivayet ediyor. Hangi Müslüman gelseydi ondan bir şey isteseydi yok demezdir verirdi. Bir gün bir adam geldi Baktı burada koyunlar var. Ya Resulallah bana bu koyunlara ihtiyacım var. Al dedi. Gitti döndü köyüne. Dedi Müslüman olun. Vallahi bu dinin bir peygamberi var ki öyle veri veriyor. Fakirlikten korkmuyor. Yani nasıl bir tane sırtını sağlam bir yere dayamış. Fakirlikten korkmuyor. Bak o bedevi normal vatandaş nasıl açılıyor Resulullah'ın halini? Ki Öyle veriyor ki fakirlikten korkmuyor. E bu nedir? Güzel ahlaktır. Güzel ahlakın şartlarından cömert olacaksın. Çünkü cömert olmadan, vermeden güzel ahlakı kazanamazsın. Hem cimri olum hem de güzel ahlak sahibi olum. Örnek olayım. Olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ahlaklıydı. Güzel ahlaklarından, güzel ahlakın paketinde bir madde de nedir? Haya. Resulullah'ın hayası nasılydı bakalım. Haya nedir? İnsan haya eder değil mi? Nedir başka haya? Utanma. Ha? Utanma duygusu. İnsan bir şeyden utanır yani. Utanma duygusu haya mı ne diyorlar. Ebi Sa'idunul Hudri radıyallahu anhu büyük sahabedir. Diyor ki kânen nebi eşedde hayâen minel azrâi fî hudriha. Fe izâ râ'a şey'en yekrehu arafnâhu fî vecih. Muttefakun aleyh. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bakire kız gibidir. 13-14 yaşında. Nasıl babası gelse dese kızım evleniyorsun ne kan tere batar, utanır kızarı? Diyor o kız gibi utanırdır. Haya duygusu vardır. O çocuk kız babasına bakabilir mi bu konuda? Ona benzetiyor Resulullah. Bugün de televizyondaki kızlar değil. Televizyon önünde dizilerde oturan da kızlar değil. Bu o zamanın kızları. Ki babalarına göz dolusu bakamazlar. Sonra diyor ki Ebi Said diyor ki Resulullah bir şeyi sevmeseydi yüz ifadesinden anlardık onu. Yani öyle haya duygusu var diyemezdi ya ben bunu sevmiyorum. Yani niye böyle yaptın? Üz ifadesinden anlardık. E bunu ne, ne zorluyor ashaba demesin. Niye böyle yaptın? Haya. Utanma. Duygusu galip gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E bu da nedir? Ahlak paketinin önemli maddelerinden. Bunu da biz üzerimizde taşımamız lazım. Şimdi bunlar birer tane hadis getirir, ikişer tane ama bunu gidip bir sürü hadis var Resulullah'la ilgili sallallahu aleyhi ve sellem ve bunun pratiği de var. Bunlara da bakacağız, öğreneceğiz. Bunları öğrendik de yetmiyor. Bunları öğrendikten sonra gelip biz önce evde sonra arkadaşlarımız içinde sonra toplumda bunu canlandıracağız. Pratiğini yapacağız. Bakalım ne kadar yapabiliriz bunu. Yoksa Resulullah'ın meclisine nasıl gideriz? Tavazi ahlak paketinin önemli maddelerindendir. Mutavazi olacaksın. Mutavazi nedir? Yani kibirin zıddıdır. Alçak gönüllü olacaksın. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tavazisi nasıl iyidir? Hazret Ömer radıyallahu anhu diyor ki Resulullah'tan şöyle duydum. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tutruni kema tara'atin nasara ibn Meryem fe innema ana abduhu fekulu abdullahi ve resuluh. Diyor ki Hristiyanlar Meryem oğlunu ne ilahlaştırdılar? Kiddisleştirdiler, yüceleştirdiler. Beni böyle yapmayın. He? Ben Allah'ın bir kuluyum. Kul diyor bak kendisine. Ben Allah'ın bir kuluyum. Bana deyin, Abdullah deyin ve Resulullah deyin. Bana başka bir ad takmayın. Çünkü Resulullah bir gün camiye girerken her çeşit kalktı ayağa. Tazim babından. Resulullah bunu ne yaptı? Yasakladı. Bu dedi evet sizin iyi niyetinize ben katılıyorum ama ileride fitne açarım. Tazim babından kalkmak caiz değil. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Beni Hristiyanların Meryem oğlu yani Hazreti İsa'yı aleyhissalatü vesselam gibi yapmayın. Onlar ne yaptılar? Hazreti İsa'yı ilahlaştırdılar. Putlaştırdılar. Ona ibadet ediyorlar. Bu yolu da kesti. Bunu kim der? Bunu bir tane diğer mutavazi alçak gönüllü. Halbuki benim işime gelir. Lider olduğumda her çeşmene saygı göstersin. Ama Resulullah bunu hiç gönderilmemiş. Ne diyor? Bu Bu'ithtu li'utemmime mekârimel ahlak. Ben gönderildim ki ahlak paketini tamamlayayım. Ahlak paketindendir alçak gönüllülük. Mütevazi olacaksın. Enes diyor diyor ki bir tabi bu Hazreti Ömer'in hadisi Bukhari'de Enes radıyallahu anh hadisi İmam Müslim'de. Diyor bir vardır yaşlı. Aklında biraz eksiklik vardır. Yaşlı bir kadın gelirdi Resulullah'ı sokakta tutardır. Ya Resulallah derdi. Benim bir ihtiyacım var gel benim için yap bunu. Resulullah da tabi mutavazidir. Ne için ey kadın beni tutuyorsun ben peygamberim ümmetin işiyle meşgulüm diyemez. Mutavazidir. Bir de imamdır, örnektir tavazide. Biz olsak ne deriz? Ahmet Mahmut gidin bu nenemizin işini görün. Resulullah mutavazidir. Bunu da yapamaz. Ne derdir? Ey filan derdir. Hangi yoldan gidelim? İşin nerededir? Yol göstermene. Diyor Resulullah elinden tutardı. Götürürdür. Bir müddet sonra gelirdi Resulullah onun iş ihtiyacın görmüş gelmiş. Ne kadar mutavazidir. Halbuki ashab-ı kiramıyla yanlarında Hazreti Ömer bir rivayette diyor ben bazen kızardım. Ya Resulullah sen nasıl cesaret ediyorsun? Biz Göz dolusu Resulullah'a bakamıyoruz derdi. Ama Resulullah mütevaziydi. Sıddık da radıyallahu anhu Resulullah'ın neydir? En büyük varisidir. Bunu da almıştı ondan. Diyor ki Hazreti Ömer diyor Sıddık bazen bakardım ciddi gizli böyle hırsızca böyle kaçtı aramızdan gitti. Bir gün dedim ya bu nereye gidiyor takip edeyim. Bir gün diyor ciddi bir eve girdi. Tenha mahallede bir eve girdi. Ondan sonra bir müddet sonra çıktı. Ben de gittim, çıktı gitti. Ben de o eve kapısını çaldım, girdim içeri dedim. Babam bu nedir, ne yapıyor? Baktım bir yaşlı nene çor kadın var orada. Salam verdim otur dedim bu adam kimdir gelir dedi bilmiyorum. Müslümanlardan birisidir. Cün de gelir benim evimi temizler, ha, ha, temizler, ayarlar, düzenler gider. Allah razı olsun ondan. Eyvah dedim. Elime elime vurdum Hazreti Ömer dedi. Senden sonradaki geleni çok yordun ey Ebu Bakır dedi. İşte mirasçı böyle olur. Mütevazi. Resulullah'ın halifesidir. Bak ne yapıyor? Evet. Ondan sonra Abu Hureyre Resulullah'ın tavazisiyle ilgili bir hadis aynen Bukhari'de aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. لو دعيت إلى ذراع أو إلى كراع لأجبت ولو ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت Diyor ki beni bir tane davet etse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zira yani nedir? Koyunun kolu. Kira nedir? Arap'ta kira en düşük yemektir. Koyunun kolundan bacağı yani. Paçası diyoruz bunu. Yani onu kimse sen davet eder mi ona? Yani Arap'ta o yenilmez bile atardılar onu. Diyor ben eğer zira bir kola davet edilsem yende kira o parçaya da paçasına da davet edilsem isticap ederim. Bir tenemene kol da hediye verse paçasını da hediye verse kabul ederim. Alimler diyorlar bu tavazunun neyidir? Zirvetidir. Halbuki peygamberdir. Ama nedir? Mutavazidir. Evet tavazi paketinde bir de ne var? Yiğitlik var. Şecaat var. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şecaati neymiş? Bu da var. Ahlak paketindedir bu da. Hiç gördün mü bir tane yüksek ahlaklı olsun, korkak olsun? Olur mu? Olmaz. Yüksek ahlaklı, hüsnü hulukta ne var? Cesur olacaksın. Şuca olacaksın. Değil mi? Kahraman iyi de olacaksın. Baba iyi de olacaksın. İyidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Enes radıyallahu anhu diyor ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehsenun nâsi ve kâne ecvedin nâsi ve kâne eşce'in nâsi. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisidir. En cömertlidir, en iyidir. Bir gün diyor ki Enes devam ediyor tabi. Bir gün diyor ki Medine'de gece bir ses oldu. Medine'nin etrafından bir ses geldi. O sese Medine'deki baba yiğitler hemen Medine'yi bekçilik yapıyorlar. Hemen kalktılar. Her çeşit kılıncına sarıldı o sese doğru gitti. Medine'nin diyor etrafına varır varmaz Baktık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıplak bir ata minmiş, kılıncı halinde dönüyor. Sese gitmiş, bakmış, sesin tarafından dönüyor. O sesten. O at da Ebi Talha'nın atıdır. Ebi Talha'nın atı da meşhurdur, yaşlıdır. Sadece Medine içinde gelip gitmek için kullanılır onu. Resulullah onu atlamış, Kılıncı elinde gitmiş sesin kaynağına bakmış bir şeyde dönmüş. Diyor geldik ashab-ı diyor geldik Resulullah'ı gördük böyle korktuk diyor. Resulullah üzerinde de korktuk. Diyor ki Resulullah bizi karşıladı dedi korkmayın. Korkmayın dedi. Lem ter'u lem ter'u korkmayın dedi. Dedi bir ses vardır orada. Orada bir çoban bir koyunu kesmiş. Keserken ses yapmış koyun. O, o sesiymiş. Ona doğru gitmişler. Bir şey yoktur demiştir. Bu neye delalet eder? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar baba yiğit kahraman imiş. Hiçbir şeyden korkmaz imiş. Bir de yönetici böyle olur. Yok yatar kendisi bekçilerinden önce gidiyor. Bekçilerinden çünkü sorumludur. Her çoban kendi sürüsünden sorumludur. İşte Resulullah yiğitlikte nedir? Ashab-ı kiram diyorlar örnekiydi. Hazret Ali radıyallahu anhu diyor ki لَقَدْ رَأَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْعَدُوِ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا İmam Ahmed bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki Bedir Savaşı'nda Bedir Savaşı'nda biz Resulullah'a sığınırdık. Ondan destek alırdık. Şecaatinden yani. Yiğitliğinden. O düşmana Bedir Savaşı'nda en yakınıydı. Şimdi kim düşmanın düşmana en yakın olur? En iyi adam en önde olur. Ve en şiddet düşmana en şiddetli olan Bedir Savaşı'nda Hazret Ali diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka liderler olsa ne olur? Kendisi oturur, onları gönderir. Bu neye delalettir? İyittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'd ibn Ebi Vakkas Uhud savaşında diyor biz iç içe girdi şeyimiz kırıldı. Baktık Resulullah böyle savaşıyor. Bizi himmet aldı. Hatta biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanağı e, yaralandı. Halaka girdi. Dişi önden kırıldı. He? Bu nedir? Yani darbanın önündeydi. Bunu kim yapar? Yiğit adam yapar. Hatta Resulullah öyle yiğididir. Bir tane Arap'ta en iyi güleşçiydi. Hiç kimse sırtını yere getirmemiş. Geldi dedi sen peygamberlik iddia ediyorsun. Evet dedi. Dedi ne etsem inanırsın bana. Dedi benim sır, Arap'ta kimse sırtını yere getirmemiş. Benim öncüleş sırtımı yere getirsem ben Müslüman olur. iman ederim sana. Resulullah da dedi gel çık. Güleştiler Resulullah hemen Sırtını yere getirdi. Olmadı filan dedi lan bir daha. Üç sefer yere getirdi Müslüman oldu. Baktı bu iş ne sihirdir ne hiledir. Bu iş nübüvvettir. Resulullah iyi değilmiş. Evet. Ondan sonra tavazi paketinde ne var? Rıfk. Rıfk nedir? Şefkatli olmak, imşa olmak. Refik. Bak senin refikin var. Refik nedir? Refik ad var bizde. Yani şefkatli. Oradan alınmış. Refik. Refik. Evet. Bir de refik şeyden de alınmış gerçek. Ee, sadikten almış. Refakatten almış. Evet. Yani yol arkadaş. Evet. Ee, Abu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefkatini Ebu Hureyre kimi neyi rivayet ediyor burada? O Arabi, Bedevi Arabi'nin rivayet ediyor. Bedevi Arabi yeni Müslüman olmuş. Bedevidir. Şehre belki bir, belki bir sefer, iki sefer inmiş. Şehir toplumu, medeniyeti bilmiyor. Girdi mescide. Oturdu. Ondan sonra küçük evdesi geldi. Arap'ta bu normaldir. Gitti mescidin bir köşesinde oturdu küçük abdestini yaptı. Sahabeler bunu gördüler. Fıttırdılar. Saldırdılar üzerine. Hemen Resulullah dedi yapmayın. Durun. O da korktu. Baktı her şey saldırıyor. Resulullah işaret etti. Bırakın adam ihtiyacını gidersin. Korkutmayın adam. Ondan sonra adam bitirdi. Kalktı. Gözü bakıyor. Olayı takip ediyor. Ne olacaktır şimdi? Bu, bu ashab-ı kiram hepsi saldırdı. Resulullah onları işaret etti. Nıtkı çesildi adamı, Arabinin. Resulullah dedi getirin bir su. Bir ibrik su. Döktüler o suya. Dedi işte bak bu gider. Önemli değil. Ondan sonra dedi ey kardeş dedi. Bizim bu camilerimiz ibadet yeridir. Bu şeyler uygun olmaz camilerde. O da dedi tamam ya Resulallah. Nıtkı kesilmiş adamın zaten. Küfre gün utamıyor. Ondan sonra o geldi safta oturdu hem de Resulullah'ın tam yanında arkasında. Namaz kıldılar. Ondan sonra dedi Ya Rabbi namazdan sonra elini kaldırdı. Ya Rabbi beni affet bir de Muhammed'i başka kimseyi affetme dedi. Çünkü sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefkat gösterdiler. Onlar ne oldu? Saldırdılar. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Döndü dedi ya ahal Arab. Kardeş dedi. لَقَدْ حَجَّرْ تَوَاسِعًا Çok geniş bir şeyi çok sıkıştırdın dedi. Allah'ın rahmeti büyüktür dedi. Hepimizi affeder. İşte Abu Hureyre bunu rivayet ederken ne diyor? Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki biz zorlan e, e, şey e, فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّر۪ينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّر۪ينَ Siz kolaylaştırmak için gönderilir, zorlaştırmak için değil. Bir hadiste de Muazze ne diyor? يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. İslam dini budur. Evet hata yapabilir, bırak yapsın. Ama adama hemen tutsan, kaldırsan, hazırlasan adam nefret gelir dinden de belki. Ama bırak yapsın ondan sonra hatanın adabı var, üslubu var. Bu neye delalet eder? Bu delalet eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar şefkatlidir. Adam camide gelmiş küçük abdestini yapıyor. Hazret Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana derdir ki Ya Aişe Ey Ayşe derdi. İnnallaha refikun yuhibbur rıfk. Allah refiktir. Rıfkı sever. Şefkati sever. Ve yu'ti alel rıfki. Rıfka verdiğini Allah Teala ma la yu'ti alel ünfi. Rıfka verdiğini şiddete hiç vermez. وَمَا لَا يُعْطِي وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَهِ Bu da Bukhari Müslim'de geçiyor. Muttefakun aleyhi. Yani rıfka verdiğini hiçbir şeye vermez. Allah subhanehu ve teala. Rıfık nedir dedik? Şefkattir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefkatinden bir güzel bir alan. Bunu da uygulamak çok zordur. Kolaydır. Şimdi biz dernekte bir tane bir hata yapsa hemen asabımız bozulur, adamı azarlarız, nefret ettiririz. Onun için gönlümüz büyük olması lazım. Bir de şefkatte, e, akıl, güzel ahlaktan ne var? Afu. Affetmek. Mağfiret. Af göstermek. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakların paketinin içindeydir. Allah subhanehu ve teala Maide surasında 13. ayette ne diyor? Fa'fu anhum vasfah innallâhe yuhibbul muhsinin Ey Muhammed diyor. Affet onları. Affet onları. Günahlarından geç çünkü Allah muhsinleri sever. Muhsin nedir? Her şeyi Allah için yapandır. Allah görüyor beni. Her şeyi onun için yaparım. Riya yoktur içinde. Sıfır riya. Hazret Ayşe diyor ki Resulullah ma huyyir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne emreyni illa ahara eyseruhuma ma lem yekun ithmen. Resulullah bir seçim verilseydi ona ki meselede en kolayını alırdı. Eğer o kolay yani dine karşı değilse, günahlı bir iş değilse. En kolayını. Bu nedir? Sonra diyor ki فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدُ النَّاسُ مِنْهَا Eğer günah ise ondan en uzak olur. وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem لِنَفْسِهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kendi nefsine intikam almadı. Kendi nefsi için intikam almadı. Yani bir tane gelseydi kendisine ihanet etseydi bile kendi nefsine intikam almazdı. Çoğu bedevi çektir buradasını. Ya Muhammed dedi adaletli dağıt. Ona bile verin geçsin dedi. İntikam almadı. Niye böyle yaptın demedi. İlla en tunteheke hurumatullahi feyentekimu lillahi biha. Bu da Bukhari Müslüm müttefakun aleyhi. İlle ki ne zaman Resulullah kızarmış, affetmezmiş, ceza kesermiş, ne zaman Allah'ın bir sınırları aşılır. Ama kendi kendisi için intikam almazmış. Bu nedir? Affetmenin en zirvetidir. Onun için bir tane gelir seni ihanet edebilir Müslüman kardeşim. Kim ona red vermez? Halbuki Allah Teala diyor bir misli verebilirsin. Kısastır. Ama kim tutar kendini? Yüksek ahlak sahibi. Evet. Bir de gelelim ahlakta ne var? En güzel ahlaklarda olması olmazı nedir? Rahmettir. Rahmet, merhamet sahibi olacaksın. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem rahmetine gelelim. Diyor ki Ebi Kitade diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haraca aleyna çıktı evden ve umametu bintu Ebi Asin ala atikihi fesalla فإذا ركع وضع وإذا رفع رفع Umame kimdir? Resulullah'ın kızı Zeynep radıyallahu anh. Onun kızıdır. Diyor ki Umame'yi bir gün kucağında getirdi. Namaza geldi. Umame de kucağında. Rüku'a giderken Umame kucağında. Sücdeye giderken yanına koyurdu. Sücde yapıyor. Kalkarken bir de kaldırırdı onu. Bu nedir? Merhamettir. Çocuğa merhamet her, her her baba yiğidin çarı değil. Çocuğa merhamet sevmek nedir? Merhamettendir. Onun için Ebu Hureyre yine muttefakun aleyhi hadisinde rivayet ediyor. Diyor Akra ettinimi. Akra ettinimi bedevi birisidir. Aşiret büyüğüdür. Diyor geldi Müslüman olmuş Resulullah'ın yanına. Resulullah'ın yanında da kim vardır? Hasan vardır. Hazret Hasan. Hazret Ali'nin oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kucağında tutmuş akra'la konuşuyor. Arada sırada da bir haseni okşayıp öpüyor. Akra bunu uygun görmedi Resulullah'tan. Ya Resulullah dedi benim on tane çocuğum var hayatımda kucağıma almadım öpmedim onları. Yani senin gibi bir lider yani benim liderliğime yakışmaz bunu yap yapmam. Zayıf düşürür beni halkımın önünde. Resulullah döndü ona ne dedi? Tabi gülümsererek dedi men la yerham la yurham. Kim merhamet göstermese merhamet gösterilmez ona. Yani sen merhamet göstermesen Allah'ın kullarını Allah da sana merhamet gösterir. Bu nedir? Şefkatin, e, rahmetin ana çizgisini, kitabını yazmaktır. Bir de Ebu Hureyre radıyallahu anhu yine muttefakun aleyhidedir. İza salla ahadukum lin-nasi felyuhaffif fe inne minhumuz zayıfu ve's-sakim ve'l-kebir. Ve iza salla ahadukum li nefsihi felyutulu ma şa. Muttefakun aleyh. Diyor bir imam cemaat namazı kıldırırken çok ağır kıldırmasın. Yani uzun okumasın. Çünkü orada zayıf var, hasta var, yaşlı var. Ama teç başına kılıyorsan istediğin kadar uzat. Baba iyilik teç başında olur. Resulullah burada örnek gibi. Gece namazında tek başına kılarken bir rükatta Bakara, Ali Ümran, Nisa okurmuş. Dört, dört, beş, beş yüz okurmuş. Ama Muaz İbni Cebel Resulullah'la yatsıyı kılıp gidip mahallesinde yatsıyı kıldırıyor. Olur onun için. Onun için sünnettir. Diğer cemaat için ferzdir. Ama uzun tutuyormuş. E, kadın var, yaşlı var. Yatsı namazı millet gidip uyuyacak. Geldiler Resulullah'a şikayet ettiler. Bir tanesi geldi dedi ya Resulullah ben namaz kılmak istiyorum ama kılmıyorum çünkü e, bu uzun tutuyor. Dedi efettanun ente ya Muaz sen fitneye sebep mi olursun ey Muaz dedi. Ondan sonra dedi eğer namaz kıldırırsan hafif kıldır. Ama hafif değil ki buradaki imamlarımız sevinsin. Ha? Jet imamlar sevinsiler, desler tak Resulullah demiş bizi niye şey yapıyorsunuz? En hafif nedir? En azından yarım sayfa okuyacaksın. En hafif nedir? Üç sefer Sübhane Rabbiyel Azim diyeceksin. En hafifi budur. Bir de tadil erken olacaktır. E bizim jetçiler tadil erken etmiyorlar. Bir de diyor adam diyor evet ben Sübhane Rabbiyel Azim'i üç sefer dedim. Doğru diyor. Ama üç sefer demek de var bir de demek var. Öyle diyor ki adam yani jet söylüyor bir de normal demek var. Ta'dil erken nedir? Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala bu demektir. Normali budur. Subhanallah, Subhanallah, bu olmaz. Ölçüyü kaçırıyoruz. Onun için bazı alimler, mezhep alimleri demiş ki imam Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala'yı beş sefer demesi lazım. Çünkü ma'mun tabi olan cemaat imamdan sonra eğiliyor. Asıl budur. İmam Allahu Ekber dedi. O zaman ama bizimkiler bir günde mamun da imamla beraber hareket ediyor geliyor. Yani e, çelefin başı kaçmıştır. Deveye dediler niye boynun yamuk dedi nerem düzdür. E bizimki de maalesef öyle olmuştur. Yani onun için Değil biz diyelim mezhepleri tercih edin. Gelin Resulullah'ın sallallahu aleyhi namaz şekline bakın. Mezhep kitaplarını okusak bizim namazımız, ibadetimiz, her şeyimiz düzelir. İnanç. Ama biz mezheplere göre kılmıyoruz namazımızı. Biz ilmi hallere göre kılıyoruz. İlmi haller de biliyorsunuz aydın adamın işini görsün. Adı üzerinde ilmi hal. Hal bugün ne yapacağım? Onun ilmini bana Cumhuriyet döneminde sıkıştırmışlar elimize. Ne yapmışlar adam? Pansuman diye vermişler bize. Ama biz onu din yapmışız. İlmi halden biraz Fıkıh kitaplarında bak tadil erken nasıl şarttır. Evet. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetinden bir tanesi bir çocuk vardır. Yahudi çocuk. Resulullah'a hizmet ederdi. O bir gün hasta oldu. Ama ölüm hastalığına geldi. Resulullah gitti onu ziyaret etti. Rahmete bak ziyaret etti. Bitmedi rahmet. Ey çocuk dedi. Müslüman ol dedi. Çocuk şuur yerinde babasına baktı. Yani baba ne diyorsun? Babası dedi babası sahabeden daha iyi biliyor bu peygamberdi. Ama Yahudi olduğu için olmaz. Ne dedi? Abul Kasım'e dedi itaat et Resulullah. O da Müslüman oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tık diye öldü çocuk. Resulullah çıkarken dedi elhamdülillah dedi. Allah ona taştan kurtardı. Şefkate bak. Yahudi çocuk ne olur ki? Biz kan dökürüz. Sahabeler öldü. Habeşistan'da öldüler. Mekke'de öldüler. Ama bu şefkattir. Evet bir de Resul pakette ne var? Ahlak paketinde ne var? Dedik ahlak nedir? Bütün bizim davranışımızdır. Ne var? Gülümseme, gülmek var. Ahlaktan mı gülmek? Evet. Madem davranışımızdır ahlak paketindedir. Yani bir gülmek. Gülmekin de adabı var. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gülümsemesine bakardık. Hazret Ayşe anamız radıyallahu anh'a diyor ki مَا رَأَيْتُ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem مُسْتَجْمِعًا قَدْ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهْوَتِهِ وَاِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ Muttefakun aleyh. Diyor Hazret Ayşe ki Resulullah'ın hanımıdır. 10 sene onunla kaldı. Ne diyor? Diyor ki hiç görmedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kahkahayla gülsün. İnsan kahkahayla gülürken ağzı açılır. Bu damağı görünür. Onu hiç görmedim diyor gülerken. Resulullah'ın en çok gülüşü tebessümüydür. Yani bir Müslümana yakışmaz. Ha ha ha Gülsün. Güzel ahlaktan değil. Güzel ahlaktan nedir? Tebessüm edeceksin. Hem de tebessümü yüzünden bırakmayacaksın. Hatta Resulullah diyor kardeşini karşıladın tebessümle, gülümseler karşıla sadakadır o. İşte güzel ahlak. Resulullah e, Cüreyr diyor radıyallahu anhu diyor ki Ma haceceni Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mündu eslem. Müslüman olanın bana bir şey söylemedi. Sorguya çekmedi beni. Ve la ra'ani illa tebesseme fi vecihi. Beni de her gördüğünde yüzüme gülümserdi. Surat asmak yoktur Müslümanda. Surat asacaksan yeri var onun. Asmak da vaciptir. Kafire karşı, zındıka karşı, din düşmanına karşı. Kafirin de ılımlısına değil, savaşçısına surat asacaksın. Ilımlısına da eğer cülüm sanman, İslam'a teşvik ise orada da yapacaksın. Eydir bir de ne var? Ağlamak var. Bu da ahlak paketindedir. Madem diş görüntüdür, ahlaktır. Resulullah'ın buka'ı, ağlaması nasıl sallallahu aleyhi ve sellem. O da İbn Mes'ud diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mes'ud karidir, mukriidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği "Kim Kur'an'ı gazdan tariye sanki yeni inmiş. Dinlemek istiyorsa Abdullah bin Mes'ud dinlesin. Abdullah bin Mes'ud büyük adamdır. Bedeni küçücüktür. Zayıf, küçük, hurda bu kadar. Ayakları aynen tükenmez kalemi gibidir. Sahabeler bir gün çıkıyor hurma ağacına sahabeler bacağına gülüyorlar. Çok incedir. Tık tık tık tık böyle çıkıyor ağaca. Sahabeler güller. Resulullah dedi bunun bacaklarına gülüyorsunuz. Vallahi her bacağı dedi hüdda kadar ağır basar şeyde dedi. Terazide. Bu kadar. Ama Kur'an'ı öyle okur ki sanki Kur'an Cibril'in ağzından inmiştir. Ne diyor Res şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Abdullah bin Mes'ud diyor Resulullah bana dedi Ey Abdullah ikra aleyye. Oku ben senden dini. Dedim ya Resulallah sana okuyayım. E ekra'u aleyke ve aleyke nezel. Senin için okuyayım. Senin üzerine bu Kur'an inmiş. Dedi evet oku. Ben isterim baş, başkasından Kur'an'ı da dinleyeyim. Bak halavete. Zirvete bakın. imamlığa bakın. Kur'an kendisi imamdır okumada. Telebesine diyor oku ben de senden dinleyeyim. Kulağım da o okumayı ibadetini yapsın. Diyor ki okudum üzeri okudum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti fekeyfe iza ci'na min kullu min kulli ummetin bi şehidin ve ci'na bike ala haula'i şehida. Ayet nedir bilir misiniz anlamı? Okudum diyor. Buraya yetiştiğimde dedim ki Nisa surasıdır bu. Dedim ki ayette diyor ki فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ ummetin şehid bir şehidin. Her ümmetten bir şahit getirsek. Sen, seni de bunların üzerine şahit getirsek. Diyor orada okuduğumda ayetin sonunda durdum. Resulullah dedi hasbukal. Dur burada yeter dedi. Döndüm baktım ağlıyor. Ağlıyor nasıl? Ağlamak. Damla ener. Gözkün aynen kazan kaynar burkuldar. Böyle böyle yaparmış Resulullah. Bazen namazda duyarmışlar onu. Ha? Ama yok hü ağlamak, vurmak masaya. Sersen ağlamak güzel ahlaktan değil. İnsanı içi ağlar, gözü damlar. Evet. Onun için Abdullah İbni Şehir radıyallahu anhu diyor Ra'aytu Resulullahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve fi sadrihi ezirun ke ezirir raha minel bukai. Bu da da Abu Davud Nisa'yı rivayet ediyor. Diyor Resulullah namaz kılıyordu. Ayetlerde ağlıyordu. Göğsçü diyor aynen bir Tencerenin kaynaması ama hangi tencerenin kaynaması? Böyle böyle halim yaparlar şey. Tarhana yani böyle katı bir şey. Buk buk buk. Böyle kaynaması gibi göçkü kaynıyordu. Ses geliyordu Resulullah'tan. Eydir Güzel ahlaktan ne kaldı? Asabi olmak, sınırlanmak, kızmaktır. Bu da diş ise bu da güzel ahlaktandır. Bunun da güzeli var, Güzel olmayan. Resulullah'a bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eve geldi. Evde de diyor ki resimler vardır böyle yastık üzerinde yani perdede. Diyor ki onu aldı yok etti. Dedi yüzü yüz ifadesi büzüldü yani çekildi. O kadar dedi. Dedi ey Ayşe min eşeddün nasi azaben yevmel kıyame ellezine yusavvirûnen nase hâzihi suvar. Ellezine yusavvirûne hâzihi suvar. Bu da muttefakun aleyh. Ey Ayşe dedi onu yok ettikten sonra en azabı çetin olan insanların içinde kıyamet gününde bu resimleri yapanlardır. Ey Ayşe ne yapıyor benim evimde bu? Kızdı, bağırdı, çağırdı. Hayır. Ama ne etti? İfadesini koydu. Sözünü söyledi. Artık Hazreti Ayşe inadı Bir daha bu tekrar olmaz. Kızmak tabudur. İbn Mes'ud diyor ki radıyallahu anh diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına he diyor ki bir adam geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki filan bize namaz kıldırıyor çok uzun kıldırıyor. Aynen o şey Muazin gibi. Resulullah diyor öyle kızdı ki namazı uzun kıldırır biz de namaza gitmiyoruz yatsı namazına. Çünkü bizi yoruyor. Resulullah diyor e, şey e, İbn Mesud diyor ki Resulullah çıktı minbere bir vaaz verdi. Diyor hiç görmedik bu kadar sınırlanmıştır. Ondan sonra dedi eyyühen nas ey insanlar dedi. İnne minkum muneffirune. Bazınız nefret ettiriyorsunuz. Neymiş? İşte kim namaz kıldırırken hafif kıldırsın çünkü ihtiyaç sahibi var, çocuk var, hasta var. Bak bunlara müneffir dedi. Neden? Çünkü dinle ilgilidir. O kadar. Dersinden, vaazıyla şey yapıyorum. Evet. Ondan sonra zühde gelirken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zühdü zühd de ahlaktandır. Zühd nedir? Yani insan devrenişi yaşam hayatı. Bu dünyadan üst çevirmek, bu dünyadan zühd etmektir. Zühd yani küçümsüyorsun. Neyi küçümseriz? Dünyanın zinetini. Hazret Ayşe e, validemiz radıyallahu anh diyor Meşe bi ali Muhammed mundu kadimel medine min ta'ami birrin thalâthe leyayt tebe'en hatta kubil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti Medine'ye geldiklerinden üst üste üç gece yani üç gün buğday ekmeğine doymadı. Yani de arpa ekmeğine doymadı. Doymadı. Abu Hurayra diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahümme erzik Allahümme erzik Ali Muhammedin kuta Muhammed'in Muhammed'e rızkını kut yap. Kut nedir? Kut yettiğin kadar yemeğindir senin. Mesela bir porsiyon yemek geldi bu sene yeter. Ne artar ne fazla kalır. Buna diyorlar kut. Onun için diyorlar kutu yevmihi. Yani bugün yettiği kadar benim yemeğim var. Yani buna ne demiş? Resulullah dua etmiş. Bizim rızkımızı kut yap. Yani o kadar ver bize kimseye muhtaç olmayalım o kadar. Yarına bir şey kalmasın. Gözümüz bu dünyada olmasın. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Depoyu dolduruyoruz. Buzdolabı yetmedi. Derin dondurucu alıyorlar. Kadınlar. Derin dondurucu da yetmiyor. İki tane istiyorlar. Bir tane dikey bir tane yatay çıkmış. Bir de ne istiyorlar? Depolarda olsun. Elbiselerin çeşidi olsun. E hani Resulullah demiş rızkımızı kut yap bizim. O kadar iyi. Yarın Allah kerimdir. Ha sebep aldıktan sonra tabi. Ama sebepte de ifrat etsen işte çiderin dondurucun olur. Bu ifrattır. İfrat etmemek nedir? Orta yoldur. Evet. Onun için Hazret Ayşe de Urva, Urva Resul, e, Hazret Ayşe'nin kız kardeşinin oğludur. Dir Urva diyor ki sordum Hazret Ayşe'den yaşama halini Hazret Ayşe dedi vallahi yebne uhti ey kız kardeşimin oğlu dedi. Yani de yenim. Biz hilalden hilale üç gün hilal gelirdir. iki ay üst üste Resulullah'ın evinde ateş yanmazdır. Ha? Ya hala ay, ay teyze dedi. O zaman ne, ne yapıyordunuz? Dedi ki hurmayla şeyden beslenirdik. Suyla hurma esveden. Ne gelseydi bize hediye, ponçlar gönderseydi ansarlar o zaman beyram ederdi. İşte tavazi, zühüt böyle olur. Umru bin Haris radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dirhem ve dinar ve kul ha, terç etmedi. Yani miras koymadı illa mirası bir katırı vardır. Bayaz katır. Onu bıraktı. O da minerdi. Bir de bir silahı vardı. Onun haricinde bir şey bırakmadı Resulullah. Bu nedir? Dünyayı ne yapmış? Yok etmiştir. Hakiki ahlak sahibi budur. Yok dünyaya dört sarılarım ondan sonra ben ahlak sahibi olayım. Adaletine gelirken adalet ne nedir? Züht paketinin şey e, ahlak paketinin olması olmazıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adaletine gelirken Hazret Ayşe diyor ki bir kadın mehzum e, kabilesinden. Mehzum kabilesi Kureyş'in en ileri gelen kabileleri. Bir kadın hırsızlık yapmış. Bunun ne olacak? El kesilecek. E bunlar da çok yüksek ailediler. Mehzum ailesi. Eli kesilmesin istiyorlar. Celiller kime? Ee, Usame bin Zeyd hibbi Resulillah. Resulullah onu çok severdi. Usame'yi. Celiller Usame de genç. 16 yaşında. Ya Usame diyorlar Resulullah seni çok sever git de ona belki istirham et onun elini kesmez. O da bilmez gelir ya Resulullah diye bu kadın elini kesmeyeceksin. Resulullah ne olur? Burada. He? Adaleti saklamak için. Sevdiği adam ondan talep ediyor. Bir de maksubuk ailesi böğüz ailedir. Bunları kızdırmayalım. Adalet, adalettir. Yok fakir oldu kesersin, zengin oldu kesmezsin. Ne dedi Usame'ye? Eteşfe'u fi haddin min hududillah. Allah'ın sınırlarında, emirlerinde şefaatçi oluyorsun. Yani ben Allah'ın emrini yerine getirmem vakti şefaatçi olursun ey Usame. O kadar dedi. Başka bir şey demedi. Çıktı ondan sonra minbere dedi ki innema helekellezine kablukum. Sizden öncekiler helak oldular. Neyle? Ennehum kanu اِذَا سَرَقَ ف۪يهِمُ الشَّر۪يفِ تَرَكُوا وَاِذَا سَرَقَ ف۪يهِمُ الضَّع۪يفِ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ Sizden öncekiler harak oldu. İçlerinde eşraflarından hırsızlık yapsaydı uydurmasyon bir şeyden onu kurtarırdılar. Ama fakirleri, zayıfları yapsaydı haddi ikamet ederler onu. Ve iminu Allahi لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها والله Fatime Muhammed'in kızı benim kızım yani. Hırsızlık yapsa onun bile elini keser. Adaletin neyidir bu? Zirvetidir. Evet bir de Helim Tavazu Peket'in son malzemesi elimizde. O da hilim ilimden öncedir derler. Helim çok önemli meseledir. Hazret Ayşe diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bana لَقَدْ لَقَيْتُ مِنْ قَوْمِي وَكَانَ أَشَدْ مَا لَقَيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ En kavmimden en çok zor dedi, zorluk çektim. Akabe gününde İbni Abdiye Leyl şey aşraflarından, Taif aşraflarından onlar ciddim olarak biliyorsunuz Taif'e giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu taşladılar. Ayağı mübarek ayağı kanadı. Orada bir duası var. İlahi ila men tekiluni. Ya Rabbi beni çime beni gönderiyorsun. Vesaire o meşhur duası. Ondan sonra bir sineyn alır onu. Ondan sonra Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi Hazreti Ayşe için konuşuyor. Diyor ondan sonra kalktım baktım Cibril aleyhisselam başımın üzerinde. Ey Muhammed demiş. Bu dağların meleği gelmiş Sene diyor ki ben senin emrindeyim. O da diyor ey Muhammed beni Allah senin emrine verdi. Emret atbuka aleyhimil ehşebeyni Mekkelilere Çi dağı Abu Kubeys'ten o karşımdaki dağı vurayım, yok edim onları. Ne dedi Resulullah? Bel ercu en yuhricallahu min aslabihim men ya'budullaha vahde ve la yüşriku bihi şey'e. Muttefakun aleyhi. Arzu ederim ki Allah'tan bunların sülelerinden, bellerinden bir nesil çıksın, Allah'a ibadet etsin, ona şirk koşmaz. Bu nedir? Hilimdir. Yoksa beni taşlamışlar Taifliler. Mekkeliler çıkartmışlar beni. Bir de Mekke'ye giremez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yasaktır Mekke'ye girmesi. Taif'ten kovmuşlar onu taşlamışlar. Mekke'ye de giremiyor. Ortada kalmış vadide. Bu emir geldi Rabbil Aleminden yok edin senin için Mekkelileri. Hilim buradadır işte. Ne diyor? Hayır diyor. Hilim gösteriyor. Onun için hilim sabır gereği. Sabır da imanın şartlarındandır. Nusful imandır. İmanın yarısıdır. Evet. İşte bu buna değer daha ahlak paketinde daha malzemeleri, maddeleri çoktur. Ama biz zamanımız doldurduğumuz için bu kadar yeter. Bu Resulullah'ın ahlakıdır arkadaşlar. En güzel ahlak Resulullah'ın ahlakı. En güzel örnek Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı bu ahlakı, Resulullah'ın ahlakını biz iyi diraset etmemiz lazım. Araştırmamız lazım. Onun için imanın, iman artması için İslam'ın adabını öğrenmek için biz ne diyoruz? Siyer okuyacaksın. Resulullah'ın ilgili bu türlü hadisleri okuyacaksın. Ashab-ı kiramın hayatını okuyacaksın. Bunlar insan hem imanını artır hem ahlakını yüceltir. Hüsnü huluku yakalayacaksın. Alimlerin, önderlerin, büyük imamların hayatını okuyacağız. Siyer çok önemlidir. Siyer bize çok şey alıştırır. Neden? Çünkü teori pratiksiz olmaz hiçbir zaman. Teori pratiksiz olmaz. Bak Resulullah Kur'an inmiş, sünneti öğretiyor. Şeriatı öğretiyor ama kendisi uyguluyor. Ashab onun için diyorlar, biz diyorlar ilimle ameli bir arada öğrendik. On ayet ezberlerdik. Anlamını bilip yaşardık. Ondan sonra diğer on ayete geçerdik. İslamiyet budur arkadaşlar. Ahlak da özellikle örnek ister, pratik ister. Örneği bir göreceksin. Önce söz nedir? Hilim nedir? Öğreneceksin. Ondan sonra canlısına bakacaksın. Ondan sonra uygulayacaksın. Uygulayarken de bir mayına basarsın ki hatta insan ne olur? Zirveye yetiş. Allah hepimizi güzel ahlak sahibi eylesin. Güzel ahlaklardan cennette beraber eylesin. Bizi ve geçmişlerimizi ve gelecekler Müslümanları inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.